Inshallah ndoshta do të jenë dy derse. E fillojmë prej sodit. Të lexojmë 100 hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin se si njeriu mund të arrijë apo të bën dua apo lutje që t'ju falen mëkatet. Ngase në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë dy lloj duash. dhe këta duat janë të lidhura ngushtë me fuqinë çka Allahu azza wa jall i jep njeriut. Allah azza wa jall thot istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje nga Allahu azza wa jall ai ju fal juve, ngase ai është falës. Yursil as-samaa alaykum midrara. Nëse e bëni ju këta, Allah azza wa jall ju çon ju shi me bollëk, shi të mjaftueshëm. kanë shkaqe. E para, nëse të godet ndonjë e keqe, edhe gjoksi yt ngushtohet, edhe nuk ankohesh te njerëzit, kjo do të jetë vepër fatkeqësi e cila të ka ndodhur për shkak për me t'u falë mëkatet e tua. Allah azza wa jall me këtë që të ka godit t'i fal mëkatet kur ti ban sabër, me ta edhe nuk ankohesh te njerëzit. Nëse e godet ndonjë e keqe, e ngushtohet gjoksi i tij i njeriu edhe ankohet te njerëzit le ta di se Allahu azza wa jall është iu hakmerr këtij personi edhe i treti nëse e godet ndonjë e keqe edhe personi gëzohet edhe shef se në atë çka e ka godit ka hajr nga Allahu azza wa jall është shkak që ngritet tek Allahu azza wa jall tek një shkallë, edhe kjo është shkalla e pejgamberëve, edhe shkalla e dijetarëve të cilët e pas, i pasojnë pejgambert në vepra e me dituri. Do thotë nëse je i shkallës tretë, t'godet ndonjë e keqe, e falënderon Allahun azza wa jall, edhe je i bindur se në atë ka hajr, se Allahu azza wa jall ta shpërblen atë, kjo është shkak e cila të ngrit Ty te Allahu Azza wa Jall. Pra këto janë tre shkallë apo tre shkaqe apo të fatkeqësitë që mund t'i dajmë në tre grupe. Pastaj prej shenjave që flasin se Allahu Azza wa Jall i don robërit e tij është se Allahu Azza wa Jall në Kur'an i thirr robërit e tij që të kërkojnë falje nga Allahu Azza wa Jall. Se sikur mos t'i kishte dashtë robët e tij ndaj njerëzve ala dhulmihim për zullumin të cilin e bëjnë njerëzit ndaj vetes Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin Allahu i don ata të cilët pendohen edhe i don të pastërtit Afala yatubuna ila Allah a nuk po pendohen a nuk kthehen te Allahu wa yastaghfirunahu a nuk po kërkojnë njerëzit falje nga Allahu wallahu ghafurur rahim kur Allahu është falës dhe mëshirues fa in tubtum fahuwa khairun lakum ja llogarit sikur vepra të mira. Wa kana Allahu ghafuran rahima, Allahu është falës dhe mëshirues. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin. Ata të cilët kthehen nga Allahu, besojnë dhe veprojnë vepra të mira, Allahu ndoshta ata do t'i shpëton. Kështu pra Allahu Azza wa Jall na thirr neve me këto ajete edhe na udhëzon, na drejton se çka me vepru na. Na mëson që na të kthehemi nga Allahu Azza wa Jall e ta shfrytëzojmë kohën e të kërkojmë nga Allahu falje për gabimet e tona e të pendohemi që Allahu Azza wa Jall të na jep gjithë këto të mira të cilat i përmendin në këto ajete që i lexuam. Pastaj se kthimi në mëkat është më i keq se sa fillimi. Kthimi në mëkat, pasi që ke bën një herë mëkatin ke kërku falje, pastaj prap e ke bën mëkatin, kjo është më e keq, më i keq se sa i dyti. Edhe pse fillimi mëkatin për herën e parë që ke bën. Mirëpo, kërkimi vazhdimisht nga Allahu Azza wa Jall Falja që Allahu t'fal, kjo është më e mirë se sa kërkimi të parën herë. Ngase gjithmonë robi e din që vetëm Allahu Azza wa Jall po i fal mëkatet. Në thot fjala e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e thotë Allahu Azza wa Jall, vepro çfarë duash se ta kam fal ty, thotë derisa robi em e ka kuptim derisa robi em bën mëkate dhe kërkon falje, sa herë që të vepron mëkate dhe kërkon falje, unë ja fali atij. nuk e fa, i fal të gjitha mëkatet ndërsa nuk ja fal njeriut nëse i bën shirk edhe nuk kërkon falje nga Allahu azza wa jall. Ndërsa mëkatet e tjera t'krejt Allahu azza wa jall i fal. E ky person kur u kish betu që Allahu nuk ia fal mëkatet, ka mohuar një fjalë të cilën Allahu azza wa jall e ka thënë. Kjo fjalë shumë e vogël devën për kërpeshin e devës e pastaj nga gëzimi i madh thotë Allahumme ente abdi wa ana rabbuk o zot ti je robi jem e unë jam zoti yt akhta'a min shiddetil farh gabon nga gëzimi i madh që e ka Allahu azza wa jall është më i gëzushëm se ki person i cili i ka ardhë vdekja edhe e pret vdekjen edhe ju kthehet deveja e prej gëzimit gabon e thotë këtë fjalë Fe inne lillahi sa'at, ngase Allahu i ka disa çaste, la yeruddu fiha sa'ila, në ato çaste, në ato momente nuk e kthen atë i cili kërkon, o Zot, kërkon falje nga Allahu azza wa jall. Mësoje gjuhën që të thush, o Zot, m'i fal mëkatet, ngase Allahu azza wa jall i ka do momente, do raste ku Allahu azza wa jall nuk e kthen duan, e nëse ti qëllon atë, Allahu azza wa jall ta pranon. Fjala tauba Në gjuhë arabe do të thotë kthim, do të thotë njeriu kthehet nga veprat e këqija në veprat e mira. Dhe se pendimi nëse është mes teje edhe Allahut Azza wa Jall që të pranohet pendimi kërkohen tre kushte. Nëse i plotëson pendimi ato tre kushte, do të thotë Allahu Azza wa Jall t'i fal ty mëkatet të cilat i ke vepruar. An yuqli'a anil ma'siyah Thot Ustad Abu Ali Ad-Daqaq se pendimi është tre llojsh, tre pjesë. Awaluha at-tauba. E para është kthehesh nga Allahu Azza wa Jall. Mesmja e pendimit është që t'i nënshtrohesh Allahut Azza wa Jall. Edhe e fundit është që ti ta shtosh ibadetin dhe t'i bësh Allahut Azza wa Jall shumë ibadet. Ndërsa thot Abu Qasim Al-Kushairi se personi i cili lëviz dhe e mundon e keqja, Allahu azze o xhel ia mundëson dhe ia liron rrugën që ai gjen deri te pendimi, derisa kur, deri kur e keqja e mundon, kur ai vepron të këqija, edhe mundon e keqja, Allahu azze o xhel këtij personi ia mundëson që ky ta gjen rrugën e pendimit, për ata Allahu azze o xhel thotë, për ata të cilët nuk dolën në luftën e Tebukut, ata për tre persona thotë, wa daqat alejhim enfusuhum, u ngushtuan gjoksat e tyre, wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilejh, dhe panë dhe u bindën se nuk ka rrugëdalje tjetër veç se të kthehen te Allahu azze wa xhell, thumma taba alejhim lijetubu, pastaj Allahu i fali ata që të kërkojnë falje nga Allahu, inna Allahe huwa tewabu rrahim, Allahu është Falës dhe Mëshirues. Ndërsa ka vepra të tjera të cilat i ka ba me këmbët e tij, apo me pikën e fundit të ujit e cila pikon nga këmbët e tij, dalin mëkatet, hatta yakhruj naqiyan min adh-dhunub, derisa del i pastër nga mëkatet. Transmeton Enesi radhiyallahu anhu se i është thënë Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, Ya Rasulallah, ar-rajulu yakunu qasiral 'umri, kathiru adh-dhunub, Ya Rasulallah, nëse një njeri e ka jetën e tij të shkurtë, edhe ka shumë mëkate, pastaj bjen ruku edhe thua njëjt këto fjalë mirë po 10 herë jo 15 herë 10 herë pastaj ngritesh nga rukuja e thua pas rukusë prap 10 herë pastaj shkon në sexhde e thua 10 herë duke qenë në sexhde ngritesh nga sexhdja do të thotë ulje midis dy sexhdeve thua prap 10 herë pastaj bën sexhden edhe thua prap 10 herë Allahu azze wa xhel ja fal pastaj kërkon falje nga Allahu do ta gjen Allahun falës dhe mëshirues edhe ajetin tjetër walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru li dhunubihim ata të cilët bëjnë mëkata apo i bëjnë zullum vetes pastaj e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje nga Allahu azze wa xhel